على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين Kaže plemeniti gospodar u ovoj suri Wal asr, tako mi vremena. Innel insane lefi husr, doista je čovjek na gubitku. illa allazina amanu wa amilu salihat samo nisu oni koji vjeruju i dobra djela rade wa tawasau bil haqq jedni drugima oporučuju istinu wa tawasau bis sabr i jedni drugima oporučuju strpljenje plemeniti gospodar se zakleo vremenom tako mi vremena plemeniti gospodar se zaklinje vrijednim stvarima Međutim, plemeniti gospodar ima i može da se zaklinje onim čime hoće, ukazujući na taj način vrijednost onoga čime se zaklinje. Međutim, nama, sljedbenicima njegove objave, on nije dozvolio da se zaklinjemo osim njime uzvišenim gospodarem. Jedne prilike Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, kada su prolazili pored njega neki ashabi, čuje jednog od njih kako se zaklinje svojim roditeljima, svojim precima. Kaže poslanik, sallallahu alaihi wasalam, nemojte se zaklinjati svojim roditeljima i svojim precima. Ko hoće, neka se zakune Allahom ili neka čuje. Kaže gospodar, tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku. Koji čovjek? Svaki čovjek. Pojedinac i društvo. Društvo i čovječanstvo. Je na gubitku. Samo nisu ko? Oni koji vjeruju i rade dobra djela i jedni drugima oporučuju istinu i jedni drugima oporučuju istinu strpljenje. Kakvo vjerovanje? Vjerovanje u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, poslanike, vjerovanje u sudnji dan i vjeruju u Allahovu odredbu, bila ona dobro ili loše. Oni isto tako vjeruju u sve ono što je Allah objavio svome poslaniku, ali i salatu selam, ono što je sadržano u Kur'anu i što je sadržano u vjerodostojnim hadisima. I šta rade? Lamilu salihat. I oni rade dobra djela. Rade po uputstvu onoga što je Allah objavio u svojoj plemenitoj knjizi i što je njegov časni poslanik uputio da se radi. To su dobra djela. Međutim, oni se na tome ne zadržavaju. Oni jedni drugima oporučuju istinu. Ako vide da neko od njih nešto ne zna od onoga što je Allah objavio, oni mu oporuče tu istinu i kažu mu da to treba uraditi. Ako jedan od njih se zaboravi, oni mu govore šta treba uraditi i na taj način izvršavaju i primjenjuju ovaj ajet. Isto tako, oni jedni drugima oporučuju strpljenje. Na čemu se treba strpiti? Na onome što je Allah naredio da se to izvrši. Na onome što je Allah zabranio da se toga kloni i na onome što Allah odredi što nije u čovjekovoj moći. Pa čovjeka zadesi. Čovjek treba da se strpi. Međutim, međutim, mi imamo jedno općenitije značenje ovog vjerovanja. Naime, ako pogledamo u objavu, objava je došla i poslan je poslanik, ali i salatu selam sa zadaćom da usreći ljude i na ovom i na onom svijetu. Na ovom svijetu onoliko koliko je to moguće. Pa ako znamo da su svi ljudi u propasti osim onih koje posjeduju ove četiri osobine, onda se pitamo na koji način. Naime, čovjek se sastoji od duše i tijela. Ima dušu, razum i tijelo. Na koji način čovjek bude usrećen? Naime, čovjek ima razum, ima srce i ima tijelo. Pa na koji način Islam upućuje da budemo sretni na ovom svijetu? Naime, primjenjujući značenja ove sure na srce, srce treba ispuniti određenim stvarima i očistiti od određenih stvari srce treba očistiti od mnogoboštva i nevjerstva, od licemjerstva, od oholosti, a treba ga ispuniti vjerovanjem u Allaha. Treba ga ispuniti poniznošću, treba ga ispuniti ljubavlju prema vjernicima. Na taj način, Islam nam osigurava sreću za srce. A razum? Kako Islam upućuje ljude da se odnose prema svome razumu. Tako što treba čovjek da razmišlja onome što je korisno, a da ne razmišlja onome što nije korisno. Pa od onoga što je korisno jeste da čovjek razmišlja o Allahovim stvorenjima. Da razmišlja o onome što je Allah objavio u Kur'anu. Da nauči ono što mu koristi u životu. To su tri stvari a šta treba da izbjegava. Ne treba da razmišlja o Allahovom biću, već treba to da izbjegava. I ne treba da razmišlja o tome kako da uradi zabranjene stvari. Dakle, to je kako nas Islam upućuje da naš razum bude zadovoljan i sretan. A tijelo, kako nas Islam upućuje da naše tijelo bude sretno? Naime, Islam zabranjuje ljudima ono što je štetno za njihovo tijelo. Pa se ljudi trebaju ukloniti onoga što je štetno i trebaju raditi ono što je korisno. A ono što je korisno jeste da tijelo hrane sa zdravom hranom i isto tako da ne dozvole da se tijelo koristi za nešto što će mu naškoditi. Vol asr, tako mi vremena, innel insana fi husr, cijelo čovječanstvo i svi ljudi su u propasti. Samo nisu oni koji budu vjerovali i to svoje vjerovanje budu potvrdili dobrim dijelima. I ta dobra dijela budu jedni drugima oporučivali i budu jedni drugima oporučivali da budu strpljivi na koji način može jedan od nas drugome da oporučuje istinu. Metode su različite. Može to biti riječju, svejedno bilo pisanom ili onom koja se kaže. Može se oporučiti tako što se ukaže na jedan lijep način da se treba nešto uraditi. A onda... Allah nas upućuje na postojanje nedaća i toga da će nas, makoliko mi uspjeli u oporučivanju istine jednih, jednih drugima, zadesiti neke stvari koje nam nisu drage. Tada ono što nam treba jeste sabur, strpljenje i to je ono što će nam biti garant da izdržimo u vjerovanju, dobrim dijelima i o poručivanju istine jedni drugima. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى